وتنهل من ربى الخير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dakle, salavat i salam na posljednju Božeg, Božeg poslanika, na njegu častnu porodicu njegove slabe i na sve one koji slijede put Islama i sudnjega dana. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobroče i zadovoljstvo. <clears throat> Zadovoljstvo mi je što nevalna organizacija Bogu Lepes od drugih put organizuje predavanje uvaženog profesora islamskih nauka i jednog od najpoznatijih dajina, odnosno islamskih misionara u prostorima Balkanu pa i šire. Profesora ministra Sadina Musu. Tema večerašnjeg predavanja je potraži istinsku sreću. Naslov više nego inspirativan i u svakom slučaju govorim o onome čemu težimo svi mi od rođenja pa do onog zadnjeg trenutka kada mu duša bude izlazirana. Ja ne bih dano dužio, možem prosim, الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Poštovana braćo i cijeljene sestre, nešto sam isvjeći sad vama, ja odšao vama, pošto je bilo suprotno, ja sam bio vama, vi ste bili vama, ovi koji su bili. To sam možda to tako pravi. Hvala vam što ste došli da se Allah nagradi, što ste dojeli malo vremena za ovo jedno duhovno napajanje, ovo jedno duhovno i oazi ovdje, koja mislim da niko nas koji živi to ovdje mi može postaviti da se nekada na ovom mjestu spominjati vjera Allah, Želešan, Milin, Bog, Muhammed, Ali, Selam i tako dalje. Hvala činimo ono što on hoće, on sve može večerašnja tema govori o sreći putu sreće šta je to sreća istinska i kako je to način. Potom se ne može govoriti onako demagoški, pričati, a to ne osjećati. O sreći bilo čemu pričati, a to ne osjećati, govoriti i pozivati dobro, a sam ga ne činiti, odvraćati od zla, a sam ga raditi, od toga nema puno fajdi. To ljudi brzo pokuže, ko što vam kaže, sve da sam u džepovima, ne može se puno uspjeti. Da bi pričali o sreći, moramo i sami osjećati. Ja je osjećam. Mislim da sam i vjerujem, duboko pronašu istinsku sreću. Vjerujem da ste i većina vas ili bar neki pronašli istinsku sreću. Pojem sreće je abstraktan. Ima ljudi koji misle da su sretni zato što su osjetili godinu, mjesec, dan ili deset godina nešto što ih je posjećalo ili što ih posjeća na sreću. Međutim, ja garantijem i tvrdim da bez pokolnosti jednom jedinom Bogu stvoritelju našem, Allah Đaldašanuhu, neće čovjek osjetiti istinsku sreću. Bez ovog segmenta njegovog života, a život smo dobili radi ovoga, da bi bili pohvali Allah Đaldašanuhu, Kur'anski ajat ono govori, ste bi bila ona haraktu džinne wa insa inna li abudun. Nisam stvorio ni džinne ni ljude, osim kaže ona Đaldašanuhu prevashodno, da bi mi ibadet činili. Allah nam na ovaj način, naš gospodar, jedini Bog, gospodar svih nas, poručuje, ako želite istinski biti sretni, put sreće istinske jeste pokornost meni, odnosno pokornost Allahu, Đadašanu, gospodaru svih svijetov. Bez toga, naročno ako čovjek musliman, i ako se ne plaše kao pripadnik Islama, sljedbenik Muhammed Ali Sadam, ja ne znam da li ovdje ima i drugih osim muslimana, da li ima hrišćana, ali naravno kažem za muslimana, ako se dokladiše kao pripadnik islama, a hoće po nekim drugim standardima da živi i drugim putima da stigne do sreća osim puta koji je pokazao Muhammed Ali Sadam, On je put pokazao samo kako mu ga je Allah Đelešanu dostavio onda tu neće biti istinske sreće. Ne kaže da čovjek neće osjetiti godinu sreće, deset godina, mjesec, dan. Može čovjek da je sretan do prekraja sam života, ali vjerujte mi sam kraj bez pokornosti Allahu će biti težak. I kod velike većine i sam život će biti veoma težak. Zato ću da primjer jednog čovjeka Če mi pride pri možda nekih deseta godina ja, s njegov završetak života, jako zagadi. I tako volim da nekada spomenuti kao veliki ured, kao veliku poluku. Oni koji su pratili poprok scenu 80. ih godina. Bila na australijska grupa jako popularna, zvala se Ayn XX, tako se zvala. I njihov pjevač Michael Hutchins je smatra najpopularnijim čovjekom Australije, ne samo Australije. taj pop-up sastav je bilo jedno najpopularnije u svijetu. Kada sam mislio da je jedan ovaj čovjek, njihov frontman, odnosno taj pjevač i šef benda, na vrhuncu sreće, da ima sve ono što su oni smatra da čini sreću, a to su kuće bile sa bazenima, žene, skupaci neuti, odjeća i tako dalje, našli su ga obično u njegovoj sobi. Činio sam ubistvo mješaju, pomislio se. U trenutku kada to svi misli na vrhuncu sreće, nije pronašao istinski pravi put i nije došao do istinske prave sreće. I desilo se to što se desilo. Svak onaj ko želi tražiti sreću bez pokornosti Bogu jedinom gospodaru, Allahu, Đalešanu, stvoritelju našem, vidjet će u stvari spoznaće koji je bude razmišljao da je ovaj svijet prolazan, da ne je vredan da se čovjek specifično i ekstra za njega žrtve će sve ostaviti i da kroz poznaće da svako ovo svjetsko uživanje nakon toga ima period i čovjek osjeća muku, teškoću za onku. Čovjek ovdje sa svojim prijateljima lijepo pojede. Nakon toga osjeća muku, osjeća zanu. Čovjek odje sa svojim prijateljima poigra futbala, na primjer. Odje okupa se mora, postoji vrša zamor, mora spana. I sve na dunjavu u novom svijetu funkcioniše na ovom sistemu. Malo radnika, što bi kao malo garaka, malo sreće, a poslije toga posljedice. Znači ovaj svijet, na njegu nema istinske sreće. Ovo je sreće mogu biti ali istinska je prava koja će trebati stalno, ne. Pa je kako čovjek mislio će nas stalno prava da se mora završiti. Prije i kasnije čovjek će otići sa ovom svijeta i napustiti sve to, a onda je tek pravi život počinje. A to je život na ovom svijetu, to je ahiretski život. E, ima nekoliko kuranskih principa i principa naše vjere koje nam pokazuju kako da budemo sretniji kako da budemo iskreni odnosno na ono što jesu. Prvi od njih, i ovi principi su nešto s čime musliman, vjernik ide i kroz život i osjeća jedno veliko zadovoljstvo. Prvi od njih, jeste da nećeš umrijeti i sigurno nećeš otići samog svijeta dok ti ne dođe za to određeni roko da lađaš. Niko neće ovaj svijet napustiti dok mu zato ne prođe određeni nekod Allah Anđelešanu. Kada bi se svi ljudi skupili da bi pomogli produžiti život makar za jedan minut, ili sat ili dan, kada je prođe određeni rok, kada moraš ući na put, a to je put bez povratka, ne bi to uspjeli. Da se okupe svi, da ti naće neku štetu, uzmu život, kada nije došao propisani čas, zato neće uspjeti. Kada ovo čovjek zna srce mu je puno smirenije i on kroz život ide sretniji, odnosno rahat, što mi kaže, odmorni. Vidite što kaže ona Kodešana, što je dobila. Ona kaže, nefse im tanuta illa u izni dahi hitaru u vatima. Niko ne može umjeti, ni niko neće ići sa ovog svijeta, dok mu zato neće određeni čas ili rok propisano da vlaha Kodešana. Onaj koji će doći svojim poslom, U tom trenutku je melek smrti. Melek umrat, koji će svakom od nas pozvati. Izađi, vrijeme ti je završeno. Za tebe nema više ti dani. Obično sam čitao zemljstvo u kumu, za tebe više nema kakvi ljudi. Nije ti gospoda tvoj propisao. Za tebe nema više zraga. Nemoj me da udrneš. Propisano ti je gotovo završeno i ja ti moram uzeti dušu. Pa ste, braćo i sestri, Nekoga će dolazak meleka smrti zateći u lijepom raspoloženju, nekoga pak u onom lošem. Neko će meleka smrti reći izađi kad se dovoljstvo svog gospodara, on je s tobom zadovoljan. Jer se trudio postići njegovo zadovoljstvo. A nekome će reći izađi na sržbi svog gospodara. On je srbit na tebe jer nisi pokušao postići njegovo zadovoljstvo. Ovdje je kužna riječ pokušati glavu pokušati. Kogod pokuša da Allah s njim bude zadovoljan, Allah će s njim biti zadovoljan. Kogod kad gospodaru slome iskorači jedan korak ka putu njegova zadovoljstva, kaže se ono da nisi kuciju Allah će ne potrčati. U jednom prenesenom simboličnom značenju, jer je Allahu drago, gospodaru našem, kada neko želi ići putem njegova zadovoljstva. Kad znaš ovu stvar, da ne možeš otići s ovog svijeta dok da fakat istekne, Čovjek je puno smireniji. Znaš da ne možeš umjeti dok ti na fata istekne. Tvoj ili moj životom, smrću našom, raspolaže samo Allah Čevišan, ne ljudi. Druga stvar, ima nekad u životu nešto što si želio da postigneš, nije ti se to dalo. I onda se ti po sljedećom vremena spoznu stvari da to nije bilo dobro za tebe. Možda si nekad želio ženiti da tu ženu djeluje. Prosio si je sto puta. Pa 500 puta se rekao daj za zemlje moja. Ona te odbijala. Ona je tada šalju poslala na drugu ženu ili drugoj ženi koju si oželio, vidio sa njom lijep život, sreću i mnogo puta kazao hvala Allah, pa nego ne sačuvao. A isto tako nekad si imao nešto što si prezirao, pa to je došlo do tebe i ti u stvari tad spoznao ljepotu toga je opet rekao, fan Allah, pa mi ovo dadi. A nisam to želio. Vidite što kaže Allah Đelešanu. Asa an tekrehu šeđu mehu ahaju lebu. Ima nešto mi mrzine. To je dobro za vas. Wa asa an tuhibbu šeđu mehu šeđu lebu. A ima nešto volite, to je zlo za vas. Wallahu jalan momentum la ta'ala mur. Allah posebe pravo zna, on zna, a vi ne znate. I teka čovjek kad je uveđi ono što je želio, svaki je to nije bilo tajno za njega, a kad mu se desi ono u stvari ovaj, što je uvezilo, vidi da je to dobro za njega. Ovo vam je, braćo i sestre, ovo vam je najbolji lijek kad je nažalost jedne muke koju ljudi ne voli Allah i mrzka, to je samo ubijstvo. Nekada insana u životu pritisnu tolike muke i tolike brige, da njegovu tu duhovnu slabost, psihičku slabost koristi njegov najveći neprijatelj. To je šeitan prokriti. I počne mu čovječe ovisi. Završi sa životom. Prekrati sebi muke. Kažem, prekrati muke, a muke tek tada stvari počinju. Čovjek ne znači za ove stvari, o čemu govorimo, stvari podigne ruku na sebe i ode sa ovog svijeta. Nažalost, ima toga u Crnoj Gori, ima toga u Srbiji, ima toga u Bosni Hercegovini, ima toga svugdje, Ljudi to ne vole. A je lavno to želešano nisko. Da bi izbjegao ovo put ili zakon, jeste da kažeš sebi, put koji ide je najbolji za mene. Moj gospodar mi neće ostaviti. I put koji je napisao najbolji za mene. Makar meni bio težan. Allah će želešano lakšati kad tad taj put. Treća stvar koja nas može učiniti sretnim jeste također jedan kuranski princip inne ma usri usra, inne ma usri usra. Što znači, zaista s teškoćom dolazi olakšica. Ili poslije teškoće dolazi olakšica, a poslije toga opet dolazi teškoće. Vratite sad ovaj film unazad, film svoga života. Vidio se da se život sastoji od neprestane iskušenja, između koje dođe malo rahatluka, pa opet dolazi iskušenje, pokoj kod rahatu kondra i tako dalje. Stoga kada se rahatu, kad je lije profilo se potaran, spremio se neminovno za toga, a to je ovo svjetski zakon, dolazi iskušenje. Kad je iskušenje, ono može trajati dan, dva, tri, strpi se, jer poslije njega neminovno dolazi polačica. Ovo shvatim i dobro razumim. Jer ovo također put koji će ti olakšati život, učinite strpnije. Kad su iskušenju koliko gleda je teško, strpi se ono će proći na neminovno poslije njega mora doći olakšica. Nikada ne mogu biti tri teškoća bez olakšice, niti puno olakšica bez teškoće. To je životni zakon. Zakonom svijeta, kad čovjek to zna, puno ne olakše. Četvrta stvar s kojom će završiti ovaj dio predavanja jeste da nikada ljudima nećeš moći ugoditi. Ako ovo razumiješ, bit ćeš sretni. Bićeš rahatniji, što se kaže, u prsima. Mi svi pokušavamo ugoditi ljudima. Pokušavamo da ljudi sa nama budu zadovoljni. Naravno, nas, naš poslanik Muhammed Ali Hissana, mi ovaj vera uči, da se prema ljudima trebamo najljepše obhoditi. Ali mi ekstra želimo da svi sa nama budu zadovoljni, a kažu, nema onoga ili nije se rodio koji narod uvodio. I zaista nema čovjeka s kojim će biti svi zadovoljni. To je opet životni zakon, životni princip. Ostavljeno do vaha Želešanu. Gledajte ovo. Jedan je čovjek pošao svom sinu da to objasne na praktičan način, da mu daje tomu životu reakciju. Pošto su nije dvojica sin koji ima neki 12 godina i bavo stari insan, pojeli su sasvobodnu jahalicu, jednu mazgu, mazgaca jednog, normalno prvi stvari, prvi je babo ovaj, uzdeho, a sin god ide pored njega. Najde tu jedan čovjek i obraća se onako u ocu, kaže znači, kako tebe nije stid sram, te bilo u dijete malo, hoda pored tebe i ti jašeš, stavi njega nek i on malo nakon kada vidiš što onda hoda malo, haj babo se smiluje, a pa babo siđe, posadi svog sina na jehanzu, nastavit će tako ni dalje. Nalazi drugi i obraća se onako malo, oštro, on sinu, sram te mire, ti jašeš na vagu ti gora, kako da pa jes ti? A sad babo sjede pa nije brojca sad jašu. Jelazi treći, sad ovako neki bora za pravo životinja kaže, kako vas nije stin, mučite da tu životima dvojca jašete na njoj. Ona to ne može izdržati. Kaže, babo sina, sad siđemo sa nje, pa ćemo vas dvojca uvijek pored nje. Sad ne znam četvrti. E, kaže, ova, on se smile, vala, da tu životima da jašete i kaže, morate pored nje. Kaže, sine, šta sad uradim? da je ponesemo mi sa nju, a babu kad je za premijenove mali za zadnje nose, sad im tu jadnih u mazgu, nalazi peti, kada ja papi im budala, životu nisam. Allah im dao da nosi i ona nije, a kao nozi u nju, nju nosi. Znači, nikada ljudima nećeš ugoditi. Ovo je primjer koji treba ovako zapamtiti, simpatičan i poučan, je zaista to velika istina. Svi mi nekako nastaju drugo, god te ne možete. Mi čovjek onaj ko će tražiti mahanu, nećemo nebora s tobom i tako dalje. Kad govorim o istorijskoj sreći, ona zaista postoji, ali ćemo reći da ona nije dala postojiti. To je srž večerašnjeg mog obraćanja vam. Istinska sreća, ali baš istinska, trajna, da kažem vječna, koju mi svi težimo postoji, ali ona nije na ovom svijetu. Na ovom svijetu vidi smo iskušenja, olakšica, teškoća, muka, rahatu. Stalo se to izmjenjuje. Mi volimo kad smo rahatu, ne volimo kad je teškoća. Volimo kad nam je fino, ne volimo međutim kad nas ni trg ugode. Teštimo da nam je stalno lijepo, ali smo svjesni ili postavimo kako stavimo svjesni da to stalno lijepo na ovom svijetu ne postoji. Međutim, iako ne postoji, mi toga bivamo svjesni, ipak težimo da nam stalno ljudi bude lijepo. E to je taj kod koji nam je ugrađen u naše duše. Kad smo došli na ovaj svijet, taj kod nam je ugrađen. U stvarno taj kod govori da vječni užitak, rahatluk, stalni, stalna sreća postoji, a ona nije na ovom svijetu. Čim za njom tragaš čovječe, ona postoji. Allah ti je ostavio taj čin da znaš da postoji, ali nema na ovom svijetu. Ne ubijem. في الاخره جنت خالدين فيها ابدا وكل شيء تكاجي вечно зроби постати стану на хату стану добро и всё можно на жену на стану буде я так буде первый буде чуйк бывает после скупина нервоза срди се а кого нешто вече тура и то показує да има и тај стални перманентни осјећај муки teškoće, bola koji Allah Đelešanu prijeti. Prijeti nas zbog toga da bi bili insani, da bi bili ljudi. Ne da bi čovjek postao hajvan. Nažalost, insan čovjek je postao hajvan. Postao životinja, najgora. Zato što je ostavio principe svoga stvaranja, zbog toga Allah Đelešanu stvorio, odnosno života istinskog puta sreće. I Allah Đelešanu kada kaže Čehennem, kakova strašna riječ, imaš riječ vatra, strašna je kaže Džehendem, ili pakao, i to je strašno, kad se kaže Džehendem, s njim se ne može porediti. Da bi se čovjek mogu zbiljio, da bi malo razmislio, da bi shvatio, i da bi ka putu svojega gospodara zakoračio, a rekao da sam ko pokušao zadovoljiti svojeg gospodara, sigurno će onda s njim biti zadovoljen. E, vidjeli ste onaj prizor 11. septembra kad se ono desilo, Pa kada ljudi sa stotnog spraka skaču, nekolicina njih iz onih ogromnih nebodjela koji gore, vidite kako je našanu muda, zna u stvari kako može odgojiti čovjeka. Pa kada prijeti tom batrom džehremskom i pokazuje se na tom primjeru ljudi između situacije gdje dolaze ogromom plavim, suočen s planinom koji će ga spržiti ili skokom sa stotnog sprata, nažalost, da ona sačeva takve situacije. Oni zabiju ovo drugo, da skoči sa stotnog sprata. Zna da bez ikakvih izgleda da preživi, ali bila takvu smrt, nego da ga vatra sprži. Zašto je Jelšanom, kaže Vala Jelšanom, zaprijedio vatru? Vela tufsidu fil ardi ba'li islahiha. Nemojte ovo ljudi činiti nevim na zemlji kad je ovo na njoj već uspostavljen. Pazite, jedino stvorenje u vasijoni, u kosmosu, u srednju, u većini nevim, koji izlazi iz reda je čovjek. Čovjek sebe sveli u ufi feleki ostahun, plovi u savršenom vrijedu, životinje zemlje žive u savršenom vrijedu, sva stvarenja, samo čovjek koji je Allahom Đelešanu halifa u stvari namjesnik na zemlji čini daje i otiš od puta istinske sreće, to je put pokolnosti svom gospodaru. Također, kada razmišljamo životu, odnosno smrti, kada se upitamo da postajemo svjesni, pa ako djeca rastemo, pitamo se zašto ja moram umrijeti? Zašto moram doživjeti smrt? Mi nismo stvoreni, braćo i sestre, da bi umrli. Mi jesmo stvoreni od vječnog života. Ono što se u našim prcima dešava od želje da stalo živimo, nikad ne umremo, to je istina. To je još jedan kod koji ljudi ugrađa, odnosno čip. Znači, mi recimo na ovaj svijet kada se rodimo i s njim živimo, rastemo. Mi zaista i nećemo umrijeti. Smrt na ovom svijetu je samo jedna faza faza prije ponovnog pravog istinskog uruženja. Gledajte, djede, kada je u vašoj utrovi, ona djede mjeseci uživa, ima hranu, dolazi besplatno, u lijepom mjestu živi, ne plaća kiriju, sve ovo znači pogledan. I kada djede izađe na ovaj svijet, kada se rodilo plaće, je smatra na njegovu rađenu stvar ubijstva, ostaje bez ovoga rahatnika na koje nadjubu. Isto je tako čovjek, kad odlazi iz samog svijeta, nije mu drago, plaće nebo i smrt. Jer misli u stvari da je ta njegova smrt, završetak svega, odlazi iz svoga hatuka i da više kod toga nema ništa. Ne u stvari, tek je to početak. Ako bude u džemljetu, nikada se šovog svijeta neće sjetiti, makar je ono sve na njemu. Dijeta da je znalo šta ga poslije čeka, nikada ne bi zapakao. A isto tako čovjek odlazi iz samog svijeta. Znači, mi nismo stvorili da umremo, da bi uvečno života. I taj kule koji nam govori hoću da uvečno živim postoji, ali na ovom svijetu. Nijako znamo da bi ovom svijetu uvijem, mi hoćemo ipak da uvečno živimo. Mi ćemo uvečno živjeti, halidi nefihaj beda, vjetom i zaovijek, ali ne na ovom svijetu. Govorim u istinskoj sreći, a to je dženet. Dženet. Nama naša prsa dokazuju ono što nosimo tu da on postoji, jer želimo stalo da nam je lijepo. Kako nam to Allah Đelešanu opisuje džennet? I njegov poslanik Muhammed sallallahu sallam kaže Allah Đelešanu imećete u njemu na teške hinan fusukum ono što vam duše poželi. Pazite, imat ćete u njemu ono što vam duše poželi. I na ovom svijetu, kada nam se rodi nešto lijepo u našem srcu, našim dušama, hoće to nešto, Pa kad počnem da to kažem, da to izrazim, ne mogu da to izrazim. Nemam riječi da, da kažem šta je to lijepo što osjećam ovdje, za to je kada su. Neki lijep osjećaj, ja ga sam prenao podijelio s nekim, ali nemam riječi da kažem šta je to. Vidite, to Laža Dušanu zna. U četvrtu nećeš imati potrebe tražiti jezikom, nego ono kažeš što osjetiš u srcu, što vam duše poželje, to ćeš dobiti. A to je Ibn Abbas, odnosno e, Abdullah ibn Masud, da nam kaže Allah vam postaće da ćemo dobiti ono što nam duše požele. Kaže, kada budi u pticu da leti po džendetu, poželio da je pojedeš, ona bi pala pečele pre tebe. I kaže, imat ćete ono što zatražite. Rekom, fihama te delu, i ono što zatražite, znači ono što jedinom zatražiš, i to će se dati. Kako ona Čelšanu pisuje džendetu? Džennatun teđri min tahtihal enha. Dženneti dženecke bašte, ispod koji će rijeke teći. Kad god insan hoće da ode onako malo u prirodu, s društvom, s porodicom, onako ono da uživa, dosjeti taj a, trenutak sreće u tu jednu kapicu, gleda da to bude kakva bašća lijepa, da ima drveća, da ima hladovine, to tu raspali noški, kakva rijeka tu ispod da teče, to onda ideal. I to čovjek voli. I uvijek će kada može otići s dručnom prilog i od nešto ovako, ovakav prizač. A i kako Allah zna kako mi se stvori, šta mi vodimo. Pa da nam budi žele kada je istinskom sreću za džernetom, on kaže će nakon teđenim tahti hrenhar. Spomnije se čak i drveće. Tahti šeđera te hrenhar. Znači dženecke bašće ispod koje će rijeke teći. Ili ispod čijeg će drveća rijeke teći kako nam to laže za šanu opisuje žene ti budi želju za njim. A žena Želešanu, kada opisuje žene tu istinsku, istinsku sreću, e, govori da ima u ženetu ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, a razum ne može pojmiti. Znači, to je dženet. U dženet se neće ulaziti dijelima, nego lahom milošću. A mi dijela činimo, da bi zaslužio Allahom Đelešanu milost. Kad Allah traži od nas namaz, traži ga između osnovna da zasluži njegov milost. Kada traži saun ili post, a približava se Ramazan, traži da bi zaslužio njegov milost. Kada traži zekrat, hađi, tako da je to da bi zaslužio njegov milost. Kada traži pomaganje Allahom i vjeri, kada traži da pomogljeno vjeru, traži da bi zaslužio njegov uđeš neću u kuću pred svog oskudnog namještaja, vidiš šta je namještaja, dobiješ želju, zatim, takav će naš čaj biti u džernetu, čovjek će koriti samo sebe, zašto nisam još hajda učinio? Braću i sestri mi živ, smo sada u mjesecu uđeni. Ovo je svijeti mjesec. Jedan od četiri svijeta mjeseca, eškolu pulom, kako ih Allah Želešanu nazive. Ređe, što znači svijeti mjesec? Sve dobro što se uradi u mjesecu. Znači imamo još vremen, možda niste znali, možda se zaboravili. Sve dobro što se uradi u ovom desetim se multiplicira. Vi šestru kod se nagrađuje kod Allaha Đelešanu. Znatno više nego u drugim mjesecima koji nisu sveti. Isto tako i grije. I griješenje strožije se uzima kod Allaha Đelešanu nego u mjesecima koji nisu sveti. Znači kad udjeliš sa rakom u mjesec, pomeriš siroćem po glavi, kažeš nekome lijepo riječ, to se sve i šestru kod Allaha nagrađuje. Ali isto tako, kad popiješ, da Allah sačuva kapicu alkohola u ovom mjesecu, kada poniziš, napsiješ nekoga u ovom mjesecu, to se stružuje kod Allaha Želešaja muzima. Znači tu sklopove priče. U džernetu neće biti namaza koji nam Allah traži ovdje. Dobro, brate, pažu. Neće biti zikra ili spominjanja Allah koji nam Allah traži ovdje. Osim u samo dvije situacije kada će biti zikr, kada će biti spogljena Allaha Đalešanu? Pita neki ljudi, kaže, hoće vam dosaditi to, da stalo nam bude lijepo, hali dine fiha, vječno zaogi, da samo bude u rahatluku, koje tamo mi Bogu malo buke, malo ga raja, malo slušenja, daj nam i to malo dželiti, da nam ne zajedno. Allah će se Đalešanu pogled, da ti ovaj, ne bude dosadno. Kako? Kaže, čovjek čući dželjeto, i svakog dana, svakog narednog trenutka, gospodar uzvišen je koji je, a na puni šeji kadir koji sve može. Da će ti znači nova zadovoljstva, nove barake, nove rahatude koje ćeš gledat svojim očima i stalo ćeš se iznenađivat. I kada vidiš nešto novo, rečeš Subhanallah, slava Allah. Pa ideš dalje, vidiš nešto Allah ti dao dogodaj, pokaš Alhamdulillah, hvala Allah. Pa ideš nešto novo, to odušćavi ti, samo završiš, kaš Allah, rekba. Allah je najveći. I na taj način se to će biti zikr u džanetu gdje će stalno čovjek nešto novo vidjeti, nove rahatnike, nove ljepote i zahvaljivat će se Allahom, to će biti zikr. Uh, isto tako, kažem, gdje će biti sečde? Pasite, braću sestri, sečda. Nama se traži na ovom svijetu. Da bi dobili istinsku srećnost od džernet, da bi ostali sreću na ovom svijetu, traži se sečda, pravashodno. To je lična karta, lična karta muslimana, vjernika, mumina. U dženetu neće biti sežde, osim jedna sežda koja se učinite. Kada dženet ne uđu u dženet, da nas Allah učinio. A džehennemu ne uđu u džehennem, da nas Allah sašova, da ne budemo. Kada Allah će poznat stanovnike dženeta, sve koji budu u dženetu, od prvog do posljednje koji uđe tamo, pripremit će ogromnu sofru. I kaže, da će se prosto gdje uspada zapada, pa će ljudi posljedati tu, jesti, biti, uživati. U dženetu se neće jesti zato što čovjek gleda po novom svijetu pa jede, nego samo od meraka i uživanja. U dženetu na istinskoj sreći neće biti što čovjek žele po novom svijetu, nego samo od meraka i uživanja. Neće ništa raditi s potrebe po novom svijetu, jer ovaj svijet svijet potrebe, nego samo od meraka i uživanja. I onda će, kada završe sa jedom, kaže Mohamed Ali Sadam, narijedit će se davu, narijedit će se na jednom Allahom poslaniku iz priješnjih navoda, da poredi svoj glas slavi Allah, on imao jako lijep glas. Kaže on kad učio svoju knjigu koja mi objavio na zemlju, bolestan bi ozdravio kad mi ga čuo. A ptice bi sletile i sa njim kaže veličale Allah, Žeša. I on će izgovarati subhanallah, alhamdulillah, i tada će se desiti najveća blagodat stanovnika džendeta. Da će u džendetu ima sve, u toj vječnosti i svoj sreći ima sve. Samo rahatno uživanje. Ono što nam duše traže na ovom svijetu. Ali najveća blagodat tamo jeste gledanje u Allahovu Đelešanu lice. U onoga zbog kojih ustaješ ujutro, planjaš sabah kad drugi spavaju, zbog kojih sad kad mučiš dok su drugi na atlopu, zbog kojih ustaješ i u vrućem danu postiš, trpiš, glas, žeš i sve ostalo dok drugi o tome ništa ne haju, onda će se Allah ukazati i čovjek će tada ostati najveću blagodat. To će biti najveći rahatlom. Mumini vjernici koji će biti tu, šta će uraditi? Pašće Allah, Đelešanu, svi na sečtu. Jer to je kako prirodna stvar za vjernika koji Allah učini sečtu pet puta dnevno bi ugađi, ne vidi ga, da kada ga ugleda, padne mu na sečtu. Pa znači šta će Allah Đelešanu proći? Znači, ustanite. Ovdje vaša sečta ne treba. Ovdje se od vas ne traži namaz. Ne treba se da klanjate. To sam od vas tražio na dunjalu, u navom svijetu. Vi ste to ispunili? Sad samo uživajte. Ovdje mi je sve raduživanje. To će biti tajmina sežda koja će se učiniti, koja će se učiniti u džendetu. Da bi dostigli ovu istinsku sreću, put do nas na ovu istinske sreće jeste ono što sam spomenuo prije svega. To je namaz. Naša identifikacija. Pazite, namaz se na mnogo mjesta spominju Kur'an. Muhammed s.a.v. ga je često spominjao. Sad mi je reći Muhammed s.a.v. kad je odlazio samog svijeta Jesu Allah, Allah, Fisala. To je lako skraćeno u arabskom jeziku Zagrijeva s Allahom ili preklijeva s Allahom, pazite na namaz. Govori Muhammed alihi s.a.v. muslimanima. I potom se kaže Allahom pogledu vaših žena Tu smo bile zadnje riječi. Posle ovoga te sebe da hirete. Nakon ovoga očišao svom gospodaru Muhammed sallallahu alaihi sallam. Zadržat ćemo se ovog dijela namazu. Namaz je naša lična karta. Odeš nekad na poštu, neko svoje pravo uzmeš. Odeš možda u penziju. Odeš u minačicu ili banku da promiješ nešto para. Primjer se desilo da promijem nekada neke reune za marke. Desilo. I ona je Filo zbrojala, ta službenca, to je sve. I kaže, molim se gospodinu ličnu kartu. Ja ono, da dao ličnu kartu. Pa zaboravio ličnu kartu. On uzmane pare vraća i kaže, ja vam ne mogu dati pare gospodinu. Ali ja li kažem, pa ja sam taj čovjek koji sebi uzmanj, ja sam taj Sulja, Haso, Hasan i tako dalje. Kaže, ona, vjerujem je roba ono, gospodinu, ste vi taj, ali nemate lične karte. Tako je procedura. Ja vam ne mogu, kaže, dati pare ja ga moram podoći kudišnu kratu, tako da. I onda se sjetim, Allah, dragi, kako će te kudišna krata trebati na sudnim danu? Kad izražem pre gospodara, kada budemo prozvani, i će ćemo biti pitani, koja nam je vjera, kako to potvrđujemo, dokazujemo. Mi ćemo reći, ako Bog da isla, čim je ti dokazuješ, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, mislim da će onda biti zakraća lična karta, identifikacija, da se to zaista pojavodi jedno tako ili jedno tako. Kao što nam je ovdje treba lična karta, identifikacija za svaki posao. Onda će možda neko reći, a ja nemam ličnu kartu. Odnosno reći će se ovaj, nema ličnu kartu, kako je ličnu kartu? Nije planjao na nas! A pa govori je da je muslima, govori da vodi Allah, Muhammed Ali Sela, nije planjao na nas. Čovjek ćeš, ma ja sam taj Pusu, ja sam taj. Muž, ja sam taj. Suž, ja sam taj. Vjerujo mi tebi, ali nemaš ti šukavu. Pa gospod, ja sam nekad išao na Bajram, ja sam nekada i postio nešto. I na džum pekšo, vjerujemo, ali nemaš ti šukavu. To je pet vakat namaza. To je lična karta. Pazite u stvar. Allah Želešanu kaže, voli, jaz džudu manu fissama avati vada. Tavu dan evu kerha. Allah mi se klanja, vidite ovo, seždu čini sve što je na nebesima i zemlji bilo mi ni silom. Samo čovjek odbija da klanja namaz. Sve se Allahu klanja, živo na nebesima i zemlji, milo mi ni silom. Ali kaže, ne znate njima tesvi, ne znate kako ne to čini. Ne znate kakva je njima pokornost. E, uzmimo samo najljepšu planetu sunčevog sistema, Saturn. Planeta s onim lijepim obručem. U stvari, kada se prikaže izbliza, naočni crljac, znači ustanovili, to su ogromne komade, ogromne gromade kamenja koje se kreću. Znači, činje talav. Niko nikom ne smeta, niko se ne sudara i to je njihom testni halah, želešan, to njihom nema, svoji halah, želešan. Ako usporedite šta se čini u Mekiji, kod Kabe, isto tako se ljudi kreću u istom smjeru, znači to, to nije smjer kretanje kazanke na sadu, nego suprotan smjer. Tako znači kreću oko one planete i onda čine onaj odluč. Tako isto ljudi rade u Meki kada se kreću po kavi. A lako se klanja sve što mu besme zemlji bilo mi silo. Ja sam rad prvi u Sarajevo. 93. godine znači, da uzdruge da se kraj prvi je bio rad. Sredo 93. mjesec juli prokupan je ovaj tunel koji stvari išao s podrednomske pisne koji je pozivao grad Sarajevo koji je bilo opkoljeno i vam u slobodnu teritoriju. Zašto je to zanimljivo? Zato što je grad Sarajevo u stvari opstalo i preživjelo 300-350 hiljada ljudi preko ili zbog tog tunela. To stvar nije bio tunel, to je bila obična rupa, 800 metara dugačka, koja u stvari unosila hranu u grad, a ta hrana je život značila tom otprilnoj gradu tim ljudima. Da bi prošao tom rupom za tim tunelom 800 metara, ljudi su morali da se sagnu u poziciju klanjanja, odnosno ruku, ali prijeljiva kako to muslimani čini između stajljane i sečde, i u tom položaju hodaju 800 metara. Zašto je to tako? Volinahi, jes čudu nam iz sena vladu mjede, se Allah uklanja sve što je besne zemlje. Vrate pažno, tower, milo, kad ljudi prvode kažu, hoćemo, smo muslimani, vjerujemo, evo kerhen, ili će ga Allah primorati na to i na Allahom pravu kao našeg stvoritelja se klanjamo. A ko ti odbjavaš to? Milo? A će ti znači prvo to činiš silom. Grad je preživio, ali su ljudi morali klanjati gospodaru svih svjetova, jer je to sve to njegovo pravo. I tako su ljudi obstali. Nedavno sam se šišao u jednom mjestu i vidim tu na špilju, na špilju sliku jednog čovjeka, pitao ga dječe što mi šiša, izvini, ko ti je ovo? Kaže, to mi je Amidža umro je, preselio prije dva, tri mjeseca. Kaže, pred samu smrt, bio u postelji, ovaj, nepokretan, sanjao je, kako mu je došao čovjek i kaže mu, sram te bilo, čitav si život, slušao je zanje, nikada lavno se živi spao. I kaže mu, sram te bilo, čitav si život, pred džamije živio, nikada u džamije nisušao. Kad je to sanjao, kad se probudio, govorio mladić, rekao mi je, tako mi je lan, samo da mi stati na noge, nikad namaza neću propustiti. Nekoliko dana poslije toga umro, preselio na hrvim. On će možda biti događan svojom, nije pa koji dorstveno rekao, kada pa mogla drugu nagradu, jer to Allah mogu da čovjek iskreno što poželi, iako to nije učinio, Allah zna. Ali mi koji smo ovdje zbog ovog primjera koji jako počani gledaju prije meni, znamo da Allah Želšanu kaže Musariju, požulite i na magfiratim rabikom kao poslu svog gospodara, od džernetim ardu vesema vat udar, uvidjeti mu to krije. I požurite ka džernetu, koji istinska sreća, koji je kostan po nebesa i zemlja, a pripremljen za one koji se Allah na Đelešanu boje. Ja volim jako primjer sa Musa u Alehi Selam, čuvenim Allahom postavljeni. I od Alehi Selam jednom sebi u svojoj kući, kad dođe žena i pokuca u vrata, kaže, bojnog, selam alejkum, alejkum selam, Allah mu posliniča, molim Allah da mi oposti. Zašto želim šta se uradio? Kaže, izgriješila sam Allah posliniča. A dobro, šta se uradio? Kaže, počinila sam lud, pa sam zatrudila, bilo me stid, kaže, onda sam to djete, odlačila sam da ljudi ne znaju, pa sam ga, to djete, kaže, ubila od buke, stida. Musa je sada skoči, subhanallah, bježi od nas, bježnice, hoćeš da Allah spusti svoju krtu nas od tebe, bježi od nas, žena pobiše. Allah mu šalje, njemu šalje Meleka Džibrila koji mu dolazi i kaže mu Musa, to što ona uradila je ružno, teško je to što ona uradila, ali samo da znaš, ima je nešto što je gore od toga. A Musa je sada reče, a šta može biti gore od toga? Šta je gore od toga? Kaže Musa, gore od toga čini čovjek ili žena, koji znaju da je namazki vaka došao, vrijeme je namazio, oni ga neko, no šalavno propustio i taj namaz prođe oni ne padnu Allahom srčno. To je bilo od toga. Znate kada će od muslimanja prolazi u mugina, od onog koji je pokoran, do onog istinski vjernik. Onda kada mu namasko vrijeme prolazi, on je toga svjesna, nije ovaj još uvijek namaz i nešto ga počinje po tijelu kao bravi da mu počne hodati, kao oni žmacne ukrate. Zato što nije planjao namaz. To je znan da je imam ušao u njegovo srce. Sve dogada, može sve, ja sam musliman, puno muslimana, ali malo mumina, istinskih vjernika. Pa molim Allah, Đelšanu, da budemo oni. Tražim još nekoliko minuta vašeg vremena, braćo i sestre. Ja volim, znači, imam obavezu, a imam ovako jednu profesionalnu informaciju da malo spomenim neke knjige koje su na putu da ovaj jezički dio ili ovaj verbalni dio iz te strane pisane pomogne da se ta jedna duhovna preobrazba i kulturna na kogu da desi i da se nastavi. Ovdje sam izabrao neke knjige za koje nalazim interesantne za vas, a to isto može biti ženo lijepo mini predavanje. Knjiga Islam kod Isuivira, ja sam je prošli put, mislim, spomenuo. Uh, meni jedna od najbražih knjiga, meni, moja mislim najbolja knjiga koju sam napisao i smatram svaka kućanu knjigu treba imati Islam protiv Suivirja. Jer nema djele, sigurno ima Suivirja zbog toga što ima puno sejvira, ono vjeri. Svaki lovac u mutnom, odnosno svaki onaj koji zlopotrebljava nukost naroda, može govoriti da on zna sudbinu, možemo tamo oko 12 sati koji pa zagotovo na svim televizijima imaju što proviču sudbinu i tako dalje, kao da to zna, to zna samo Allah Čelešanu, e, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ovu knjigu spominjem sa pijetetom i preporučenje svakome. Druga knjiga, ovo ću spomenuti, je knjiga e, također prošli put zove se Povratak ili Mehmedov povratak. Autor je jedan turski profesor Halid Ertuğrul. Mi nekada je insa nekad plaće radi majke, radi oca, radi djeteta. Žena plaće radi muža, muž nekad radi žene, a pitan kad smo zadnji put plakali radi Allaha Đeleša. Kad si zadnji put pustio suzu radi Allaha Đeleša. Ovo je knjiga koja će te raspakati radi Allaha. Ovu ono knjigu ne može niko sviđati bez suza, da se ne rastlače. I gledam ono ljuču koji živio tim teškim ateističkim životom, pa onda spoznao put svoje sreće i vratio sa nama Želešanu, postao vremenom jako pobožan nabić i pognuo kasnije u jednom zemljotresu. I ovu knjigu god je pročitao, ona je ostala jakog traga na njima. Ako imaš nekoga, brata, sestru, majeg, otca, kome želiš uputu, da mama upali do duhovno svjetlo, dadim ovu knjigu. Ovo je najvećih knjiga koju sam ja u životu svom pročitao. E, imam ovdje jednu knjigu isto tako, zove se Iskren čovjek. Iskren čovjek. Nažalost, tako je vrijeme smo se zaokružili mnogim odlučevima. Moraš mnogo progrebati ovaj, slojima da malo čovjeku i iskrenosti dotakneš. Ova knjiga je duhovni lijek. Lijek koji je duhovna bomba, ja zovem. Možete pričati za sad, vremen, vrlo brzo. Ali ovdje je takvim informacijama nekoga nastavlja ravnodušnje. Ovdje čovjek pita sve nas. Kako možeš mrziti čovjeka? Kako možeš mrziti svog vrta muslimana? Kako možeš mrziti svakog čovjeka? Hiljadu stvari koje su dobro stanjaš po tebi. Onu jednu koju ti protumačiš da je onakva loša, zbog njega mrziš. Kako možeš tračati, ogovarati, gibati čovjeka? Zašto se spušaš na njegovu kanibara? Jer ovaj rečan koji govori o gibetu, kaže mi jebu ahadukum a jebu lahna fihi mejtum fakarihtumu Zna bi neko od vas bolje jesti meso mrtvog brada svoga fakarihtumu a vama je to odvrat Vidite kako laže u šanu da se svi ljudi okupili da opišu od vlada nego je ovo pisan Kad govara šanu ti to činiš za leđa on ne zna Isto ako kad bijelo leš Znači, uzmeš, jedeš, leš, on više ne zna da ga ti jedeš, mrtan je. Kako onda pravi jedno poređenje, fantastično. I tako dalje, tako dalje. Knjižica isto rekao, duhovni odgoj i odjela tu riječ utjeh i nade. Ona je izašla jučer iz štampe. Pitao sam se i nekada neko ono želio, pa subhano da mi imat neku knjižicu da onim bolesniku koji u bolnici, koji u svojoj kući prikovan za krevet, za invalidska kolica, da mu dam nešto, da mu malo razgali, da ga malo obradi. Jer zaista sam kad je bolestan, posebno u bolnici, njima je smrt blizu. Ta bi on osjećaj njima zaista blizu. Možda ne mora tako blizu biti, a čovjek osjeća to. I kom se dala jedna knjižnica kažu, dati neke lijepe sajne propute, sigurno bi njegovom srcu prozvila jednu pozitivnu promjenu, pozitivnu stvar. I odlična je takva knjiga. Riječ u tijeg i nadje. Kompati mi je sa ovom temom, posljedza istinske sreće. I tako. I na kraju sretan brak i prava supružnika. Mnogi se žene udaju, ne znaju ništa svojim pravima, svojim obavezama. Mehr je recimo nepoznata stvar. Ja znam u Bosni u Sanđaku, na primjer, da se ogromni mehr i ogromne cifre lupaju na tim vječanjima, mlada, odnosno buduća supruga, od toga ne vidi ništa. A mehr je Allah dao kao jedno od prava ženu u islamu. Upravo što smo mi ta prava zgazali i onima se ne zna ništa, nekim koji su ovako negativno nastrojeni dajemo priliku i mogućnost da pričaju o negativnom koja žena islam, žena velika, gotovo na glupost, o njemu će možda nekada o tome pričati i tako dalje. Znači, ona je jako korisna knjižica, sretan brak i prava supružnik. Ja znam da je vrijeme brzo, ono se sve može pročitati možda za nekoliko sati ili nekoliko dana kad bi čovjek želio pročitati, znači da se dobiju potrebne informacije da razlog puno vremena. Znači, ovih pet knjiga, ova je 8 eura, 7 eura, 5 e, eura, e, zatim 6.6.32 i ovdje imam dva CD-a, znači veliki preznaci sudnjeg dana, jedna fantastična tema i kome god se spomenu kako je dijetar i stari čovjek, ona ga fascinira, otvori mu oči i čovjek sluša o tome. Mi živimo, braći i sestre, u vaktu malih preznaka sudnjeg dana, koji su se gotovo svi ispunili, nekoncina i još ostali. Ne kažem da je sudnji dan blizu, Ali kaže da mi veliki prezaci sudnjeg dana nisu daleko od nas. Allah uzviše najbolje zna. Pogledaj to znači imaju 4-5 hudbi. Šta to znači, u čemu se tu govori? I ono ovdje znači 27 predavanja hudbi MP3. Znači za Kastakov kompjuter. Inače ovo je pohvalno člana uh, Unije, svjetske unije islamskih učenjaka koji slušaju i javno pohvalio znači ta predavanja. Šta ću da kažem? Znači ove knjige su 32 i ko kupi ovaj komplet dobija 1 od 2 2 izboru znači koji košta 4.36. Ako kupite taj komplet, dobijate znači, za 25-10 eura je ovaj popusta, eto mislim da je to ovako jedna pogodna stvar, jedan ovaj, pozitivan gest s moje strane, znači s uvijek nipu izunače skoro 40 eura, dobijete znači za 20-25. Da vas sam na Čelšanu nagradi Dalavu kao lik, hvala organizatorom, evo gotovo već sat vremena pričamo, odnosno pričam, vi šutite, jel? Ovaj, pa, ako neko bude želio što da pita, da porazgovara, da se upoznamo, nakon, nakon ovaj, što završimo učenješnje druženje, a kogu da nadam se da ste svoja srca osvježili, da ste duše napojili, da se neko večeras približu svom gospodaru, nadam se postoje ćemo krenut pravim putem Allahovi i nadam se ćemo neko postoje ga pasti na srždu ko to nije činio, ako ima takvih vodi. Ja sam samo zbog toga došao ovdje, drago mi je, nadam da ćemo nastaviti u našoj družnje pogumna i narodnih mjeseci, ide Ramazan, želim vam svako dobro, da vam šalom bude zadovoljna sa svima nama, da mu budemo najdrži i njemu najbliži i na ovom svijetu i na budućem i da nas počastniša da srećom na ovom svijetu koji nosimo u prsima i pravom istinskom srećom na hirete, to je džendret. Ne zaboravite, svi koji se posvijetili ovom svijetu, živi ovaj život, posvijetili samo ovom svijetu, otiče se ovog svijeta, Znači, za jedan stvarniki paradoks, neće opustiti najveću sreću ovog svijeta. U pitanju su mudraca koji je rekao šta je to najveća sreća ovog svijeta? Kaže, zahvalnost Allahom Želešanu, stalno spominjanje njegovog imena i sežda, sežda gospodaru izvišeno. A naravno sežda Fidžel Pilei u rupi noći, u dubini noći, jer nas je dan kada ljudi spavaju. U to vremenu učiniti seždu jedna od najljepših stvari, ko nije probao, ko nije kušao, neka proba, neka to kuša još učeras, ako može. Salamu alaikum.